Andalusam Andalusam Andalusam Dobro, sljedeći hadis 154. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao na kaburu nakon što je ukopana osoba. Fa kebbera alihi arvan, donio je četiri tekbira. Znači ovaj hadis, ovaj treći hadis po rijedu, on govori o ovom što smo naslovili, znači klanjanju dženazije namaza na kaburu, kada je već osoba ukopana. Hadis ovaj, ova, ova verzija je mutefeku na lihi. E, o čemu se ovdje radi? Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je se raspitivao o stanju ashaba, da je vodio računa o njima, pa kada se desilo A u stvari, kako kaže Ibn Hanđir, ovdje je riječ o tome, ono, spoj sa drugim hadismom koji je došlo, da je u stvari bilo riječ ovdje o ženi, crnkinji, imratu se da, kane te kumu mešćit, ženi koja je čistila mešćit poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Da je ona u stvari bila preselila, pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, primijetio da je nema. Pa vidite gdje je ona? Pa su rekli, ona je umrla, mi nju ukopali. Ali. došlo u rivajetu da je to, da je, da je to desilo nakon mjesec dana, pa su neki učenjaci stavili ta ograničenja da se može klanjati da se može klanjati dženaza na kabur neko koji je već ukopan nakon mjesec dana. I da ne treba na, nakon tog perioda, mada i to je upitno. Jel? Ispravnije znači da bilo kad kad se sazna da je propisano, jer to je se desilo Vakatul ajn, to se tako desilo da bilo nakon mjesec dana, moglo bi biti, biti, e, moglo biti nakon 15 dana ili nakon 6 mjeseci, možda bi klanjao. Uglavnom riječ je, znači u ovom, ovom slučaju, ovdje kad spominje, riječ je znači, o toj ženi, o toj ženi koja je čistila mešite. A to je hadis, inače, tako se dokazuje i e, mesela, da, je, da li je ženi dozvoljeno stanu, hajde za da uzme mešite. Jer oni hadis koji su došli, u kojem je došla zabrana da žena u, u stanju hajza uđe u stanju hajza da bude u mešćidu, u njima ima slabosti. A onda imamo ovaj hadis koji je mutefeku na lehi, da je žena crnkinja bila čistila mešćid i da, znači, to je, to je njena bil posao da radi u mešćidu. Dobro. Sad njih dokazuju skupina učenjaka, znači da nema smijeti, jer da je bilo sporo, ne, bi, ne, ne bi joj dali, ili, jer pošto to, znači ona bila zadužena, bila poznata po tome da je, da je ona se brinula o mešidu i, i čistila mešidu i čak da je boravila u mešćidu. Dobro. E, ovaj hadis znači e, govori o tome da znači da je propisano da je dozvoljeno i da je propisano klanjati dženazu namaz na kaburu osoba ukopana, nakon što ukopana nisi znao prošlo te ili nisi mogao da klanjaš, kao što će to može desiti danas, ono, neko ti umri iz užije familije, ti si bio daleko bio na putu ili ovi naši dijasporci nisu mogli doći, bio bude neko daleko, pa nakon što se vrati, da odi da klanja dženazu na kaburu. Dokaz bi bio da je dozvoljeno ovaj hadis. <clears throat> Skupina učenjaka smatra, naravno, to je jedan, jedan stav učenjaka koji kaže da je propis na osnovu ovog hadisa. Druga skupina učenjaka smatra da je to, da nije to propisano. Da nije dozvoljeno stvar uopšte. Jer kaže šta je, uh, što nije dozvoljeno. Kaže, ovo je bilo važno samo za poslanika za hususijetu, specifično za njega. Znači, to nije bila stalna praksa. Neko se desilo u ovom slučaju i vezan za njega. A ne da musliman, kako tako nekom se ovaj, desi situacija da stalno klanja. Znači, ima tu dva stavučenja. Kada kažu da se ovi ne dokazuje, da je to važno samo za poslanika, sam sve drugi kažu da hadis ukazuje da je to dozvoljeno. Pa oni koji kažu dozvoljeno, neki od njih kažu da, da se to ograničava, ograničava samo na mjesec dana, na period. E, druga skupina čaka kaže dok mu se meso ograničava se dok mu tijelo ne struhne. Kada, u kojem periodu tijelo struhne? Koliko treba proći vremena da tijelo umrlog u kaburu struhne? Naravno, zavisi od, od zemlji. Od vlažnosti i suhoće zemlji. Kada prije strugne? Kad je suhlje ili kad je vlažnije? Kad je suhlje. A kad je vlažnije, ne je strugne. Kad je vlažnije. Tu treba pitati koga? Zijada Turkovića, tako? <laughs> Ne, jer on bio specijalac da to cilj mu što prije struhne. Znali su sredstva kako da struhne. Beton, beton. Krepš, krepš. Znači, tu imamo tri stava učenjaka. Jedni kažu, ograničava se što došlo u hadisu na mjesec dana. Drugi kažu, dok ne strune tijelo. Tijelo strune, neki fakti spominje islamski pravnici 30-40 godina. Zavisi od, zavisi, znači, od suhoće ili vlažnosti zemljišta. Treći kažu da nema tu ograničenja. Znači, možeš kada bilo kad, kad god dođeš. Kad god dođeš, znaš da imaš tu kabur, odeš i klanjaš na kaburu dženazu. Hrvim Kaže, u Buhariju se prenosi hadis da je poslanik sallallahu alaihi sallam prošao pored kabura dufine lejlen. Gdje je osoba bila ukopana noću. Pa je upitao, meta dufine hada? Pa su mu rekli, kaže, bariha, juči. قال قال ابن القيم كاجي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتت صلاة الجنازة صلى على القبر kaže, ovo je preneseno fisitete od, uh, u rivajetima Hisan. Znači, uh, dobrim lancima prenoslaca. Kaže, da je tu bilo stvari praksa poslanika sa osnovim. Da za ljude, kada, da, eh, za koje bi prošlo, da, da, da, eh, prošlo ga, mimoišlo ga da im klanja dženazu, da bi klanjao dženazu na njihovom kaboru. Prenosi se u, u šest različitih rivajeta, Da, znači da je tako, da bi tako radio, da to nije samo izuzetak bio za ovu ženu. A tu podupiru stvari onda to da je to, da je to propisano. Da je bliže ispravnije da je propisano. Najma ruk hadis ovaj sam po sebi dokazuje da nema smetnje, da nije haram. Ali kažemo da je sunet, da je propisano tako uklanjati, da to treba više dokaza. Naravno, način klanjanja namaza na kaboru, dženazije namaze, isto kao se kao da se klanja, da je osoba prisutna, da nije ukopana, pardon. Znači, a, da osoba treba biti okrenice u pravcu toga da bude osoba između, između klanjača i kibli. I da se tako okrene, da se tako klanja. Dobro to otprilike ovaj hadis što kaže. Znači ovo, ova dva hadisa su došli sa ovim zanimljivim meselama, a to je znači klanjanje dženaze u osobi koja je osustvo, umrloj osobi, a ovo je klanjanje osobi nakon što je dženaze nakon što je ukopana. U nas je naravno osnova, mi znamo da se, da se klanja dženaze osobi koja je prisutna. Osim što ovaj, kod nas sad imamo ovaj izuzetak ovde, a to je klanjanje dženaze ovim e, što se pronađu tijela od umrli, koji su poginuli u ratu, preselili u ratu. kako je njima propisan klanj dženaza? A nije im tijelo pronađeno. Da li im se klanja dženaza prije nego što se tijelo pronađe, a zna se da su umrli? Ili preolađuje mišljenje da su umrli? Ili se klanja dženaza kad im se nađe tijelo? Jel treba se kupljati tijela, više tijela, da se klanja zajedničko dženaza svima? Ili kako se kojim nađe, pa se klanja? Klanja. imali smetnje, znači sad, ovaj, ako se klanjala njima dženaza prije, da se ponovo klanja kad, kad se, kad se e, njihovo tijelo klanjalo, znači prije u osustvu, znači ne znam gdje su, pa se klanjalo u osustvu. Pa kad se pronađe tijelo, da se klanja ponovo. I onda još opet nakon toga na kaboru da im se klanja. Sve od onih gdje može potpast pod ove hadise koje smo malo prije spomenuli. Andalusam أندلسا أندلسا أندلسا